Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեն Հայաստանում կայացել է։ Սիրիան դատապարտել է թուրքական զինված ուժերի ներթափանցումն Իրաք։ Սաուդյան Արաբիան պետք է դադարեցնի ֆինանսավորել արմատական իսլամիստներին։ Միջազգային հանրությունը բախվել է նոր ճշնամու հետ։ ԱՄՆ նախագահն ակնկալում է, որ կոնգրեսը թույլ կտա ուժ կիրառել իսլամական պետության դեմ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։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 Մասնագետների հաշվարկներով երկրաշարժի պահին երկրակեղևի պատերվածքի գոտուց ազատվել է Հիրոսիմայի վրա նետած ատոմային ռումբի նման 10 ատոմային ռումբի պայթյունին հավասարազոր էներգիա։ Երկրաշարժի առաջբերած ալիքը տարածվել էր ողջ երկրով եւ արձանագրվել Եվրոպայի, Ասիայի, Ամերիկայի եւ Ավստրալիայի գիտական լաբորատորիաներում։ Պաշտոնական տեղեկություններով զոհվել է ավելի քան 25000 մարդ։ Երկրաշարժի հետևանքով հիմնովին ավերվեց Սպիտակ քաղաքը։ Սպիտակի եւ մոտակա գյուղերի հետ մեկտեղ բնության տարերքը ավերեց 21 քաղաք ու ավան, 324 գյուղ, ոչնչացրեց Հայաստանի երկրորդ քաղաք Լեյնականի, այժմ Գյումրիի բնակելի սոցիալական եւ արդյունաբերական ֆոնդի 80%-ը։ Մեծ ավերացումներ եղան նաեւ մեծությամբ երրորդ քաղաքում Կիրովականում, այժմ Վանաձոր։ Երկրաշարժը շարքի ցանեց երկրի արդյունաբերական ներուժի մոտ 40%-ը։ Այն ժամանակ Հայաստանին օգնության եկան խորթայի միությունն ու ողջ աշխարը։ Ամեն տարի այսօրը մարդաշատ է լինում Ստեփանակերտի հուշահամալիրը։ Մեծ ու փոքր դպրոցական ու պաշտոնյա գալիս են իրենց հարգանքի турքը մատուցելու 27 տարի առաջ տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի զոհ դարձած հազարավոր մարդկանց հիշատակը։ Արաբոտյան հուշահամալիր էին այցելել նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարության ուղեկցությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ծաղիկներ խոնարելուց հետո հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը կատարեց հոգեհանգստի արարողություն։ Oh Այսօր ողջ հայ ազգը սկում է աղետի զոհ դարձած մարդկանց հիշատակի համար։ Ուրանը բարեր է ապրում Հայաստանում։ Սերը արձակեն շարժում, շրջապատում, 400,000 գաղթական դեպի Հայաստան և հանգած այս պարտադիր, դրա ասաց պատումոս, բայց շատերը պատում էին, ահա, հայազգը չգիտիչ, զարմանալի հրաշ, եդրաշարդը չվզդեց մի դասները արքվեստը վեր հարավ իր պլատակներից և շվարնակեց, աղիլ ուշկի ձևով իր ազատագրական շխացում, որտնյալ եղերուկի շնորացում փոխում, երդ հայքի խաղաղություն, և դեր Իսուս Քրիստոս, իրցին ձեզ, ինձ, ընդ ամենեսյան սկսկի, ամեն հայ ժողովրդի պատմությանը որքանով է այսօր տեղյակ դպրոցականը եւ ինչ է արվում այդ ուղությամբ։ Ստեփանակերտի համար 6 դպրոցի տնօրեն Վիլեն Ղահրամանյանը նշեց, որ այսօրվա սերունդը պարտավոր է հիշել եւ հետագայում նույնպես հիշեցնելու հայ ժողովրդի անցած դաժան ճանապարհի մասին։ Դժբախտաբար 1988 թիվը վատ անդրադարձան եւ ողջ հայ ժողովրդի վրա այդ թվում նաեւ այսօրվա սերնդի, որոնք դες մնացած Արցախները, մնացած աշխարհի հայերը այսօր եկել են իրենց հարգանքի տուրք տալու զոհվածների հիշատակների երկրաշարժին եւ այսօր մենք Դուբրոցում եւ ընդհանրապես բազմաբնույթ միջոցառումներ են կատարում, որպեսզի արդի ծերելի մեջ նույնպես այդ հիշողությունները նման տիպի ընդհանրապես դժբախտ պատահարները, դժբախտ հիշողությունները, ողբերգական դեպքերը նրանց մեջ սերմանվի Չսպիացող այս վերքի մասին դեռևս երկար է հիշվելու, ասաց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ահա որ աղետի հետևանքները դեռ երկար են մնալու յուրաքանչյուր հայի հիշողության մեջ։ Բարես տարի կարծում եմ մեզ համար գնալով ավելի է բյուրեղանում այն կարծիքը, որ հենց 88 թվականի Ղարաբաղյան շարժման առաջին ալիքից այդ սառոցուն ցողի նման Հայաստանի հյուսեն շրջաններում ահավոր երկրաշարժը մեր ժամանակ ցույց տվեց, որ ազգի ոգին կոտրել չի կարելի եւ հնարավոր չէ ու վստահ եմ որ հենց այդ ամիսներին ձևավորված այդ միաբանությունն ու միասնությունն է հետագայում մեզ թույլ տվել հաղթահարել բազում դժվարություններ Այդ ցանր օրերին Արցախի պետական համալսարանը տեղափոխվել էր Վանաձոր եւ արցախցիները նույնպես իրենց օգնությունը ցուցաբերեցին շատ դժվար է նորից վերհիշել, բայց այնուամենայնիվ երևի հենց այդ օրերի մեր հպարտությունը, վստահությունը եւ իրար օգնելու, աջակցելու պատրաստակամությունը նույնիսկ այդպիսի պայմաններում ցույց են տվել, որ իհարկե դժվարին օրերին մեր Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը գտնվում էր Վանաձորում, Վանաձորը համեմատաբար իհարկե քիչ էր դժվել, բայց միանգամից նաեւ արտահայտվեց, որ դեր գտնվող մեր ուսանողությունը փորձում էր ամեն ինչ անել գոնե այդ օրերին, թեկուզ եւ Ղարաբաղի հետ կապը չկա համար որևէ ձևով մենք չենք կարողանում մեր հարազատներին իմաստ տալ, որ մենք ողջ առողջ ենք, բայց առաջին երևի միտքը այն էր, որ ինչով կարելի օգնել այն մարդկանց, որ հայտնվել են ավելի վատ իրավիճակում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հերախոսակապով հաղորդում է Ադրուտի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ավանդույթ է դարձել Ամեն տարի այսօր Հադրուտ քաղաքում հուշամալիր են հավաքում բնակչություն ու հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատողներ, բարձրաշան սպաներ, զինվորներ, դպրոցականներ, որոնք ծաղիկներ են խոնարհում սպիտակի երկրաշարժի զորի հիշատակին կանգնեցված ուշակարին։ Ժամը 10-ին ուշամանին են ներկայացել վարչակազմի աշխատակազմի ամբողջ կոլեկտիվը, բարձրաշան սպաներ, իրապահ մարմիններ, զինվորներ։ Նրանք ծաղիկներ խոնարհեցին սպիտակի երկրաշարժի զորի հիշատակին կանգնեցված ուշակարին։ Արողության ամբողջ ընթացքում հնչում էր կոմիտասյան մեղամգձոտ երաժշտությունը, որը խորհրդանշում է այն տարապանքները, որը տածել է հայ ժողովրդի սպիտակի երկրաշարժի ավերածություններից։ Գյակի երկաշարժից անցել է 27 տարի։ Այդ տարիների վերականգնել են ավերված քաղաքները, գյուղերը, կյանքեր իր հունի մեջ էր մտել, բայց երկաշարժից ամնել օրերի հիշատակը տարիներ ի վեր կհիշվեն։ Եպատահական չէ, որ թե Հայաստանի, եւ թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարզերում եւ շրջաններում կանգնեցվում են հուշարձաններ ի հիշատակ Սպիտակի երկարաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին, հավերժ հիշատակ Սպիտակի անմեղ զոհերին։ Թողարկումը շարունակում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Աղետի ծողերի շտակին երկրորդ Սուրբ Ամբարտման եկեղեցու բակում եւս խաչքար հուշակոթող կա, որի քանդակակորցն է Հովանես Մկրտչյանը։ Այսօր առավոտյան շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ շրջվարչակազմի քաղաքապետարանի երկրորդ գործող ուշային ու այլ կառույցների ղեկավարներն աշխատակիցները, դպրոցների ուսուցիչներ, հնակիչներ, հյուրեր այս հուշակոթողի մոտ ծաղիկներ խոնարեցին, արգելով շքաֆերի շատակը։ Հիշելով 27 տարի առաջ կատարված աղետալի դառնությունները, որոնք այսօր էլ մորմոքում են մեր սրտերը, ներկաներին տեղեկացրի, որ առաջին օրը աղետյալներին օգնության ասան շատերը, այդ թվում նաև ես։ Հիշեցի կյանքումս տեսած ամենասև տեսարանը։ Կոմկուսի Սպիտակի քաղաքային կոմիտեի շենքում այդ ժամերին կայացել էր կոմերցիան նիստը եւ մասնակիցները մնացել էին փլատակ։ Զոհվածներն այստեղ էր աշխատում։ Լատակների տակից հանեցին 10-ից ավելի զոհվածների։ Իսկ հաջորդ օրը նույն շենքի արևանցյան գտնվող դպրոցի բակում մի քանի տասնյակի ասնող նահատակ աշակերտներ էին շարված, գլխավերևներում կսկսածող ծնողներ ու հարազատներ։ Չնայած այդ ստառնություններին մենք կարողացանք հաղթել Արցախյան գոյամարտուն եւ այսօր ունենք ազատ ու անկախ Արցախ աշխարհը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մաղթեցի, որ այլևս նման տեսարաններ չտեսնենք, որ շենենա մեր երկիրը, խաղաղություն տիրի։ Սաղիկներ խոնարելից հետո Սուրբ Համբարձման եկեղեցում կայացավ մոմավառություն։ Արուրավոր մամեր վարպեցին ի շատաղ զոհերի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դեկտեմբերի 6-ին եւ լույսի 7-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 240 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 4300 գրակոց։ Հակառակորդը կիրառել է նաև TR-107 տիպի զենիթահարթերային կայանք 63 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել է 1997 ընտրատեղամասերից ստացված համանadrության փոփոխությունների հանրակրվեի նախնական տվյալները։ Փոփոխություններին կողմ է արտահայտվել քվեարկությանը մասնակցածների 63.35 հարյուրորդական տոկոսը 825622 քվե։ Դեմ է քվեարկել 421593 ընտրող կամ 32.35 հարյուրորդական տոկոսը։ Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանում անցկացված համանդրական փոփոխությունների հանրակրվեին մասնակցել է ընտրողների 50.51%-ը։ Համանդրական փոփոխությունները ենթադրում են նախագահի ընտրության անողակի համակարգ, նախագահի լիազորությունների զգալի կրճատում եւ խորհրդարանի կառավարության եւ վարչապետի դերի մեծացում, ընտրությունների մեծամասնական համակարգի վերացում եւ ամբողջական անցում խորհրդարանի ձևավորման համամասնական համակարգին։ Որ เป զի հանրակրվեի դրված նախագիծը համարվի ընդունված, Նրան պիտի կողմ քվեարկի քվեարկության մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան ընտրական ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների 1/4-ը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 6-ին ընդունել է Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի պարտավորությունների կատարման հարցով համազեկուցող Ալան Միլին, ով Հայաստանում է սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի վեաժողովի դիտորդական առաքելության կազմում։ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Եվրոպայի խորհրդի աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության ամրապնդման գործում, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին Հայաստանում իրականացված բարեփոխումները եղել են շարունակական եւ հետեւողական։ Իր հերթին Ալան Միլը գոհնակությամբ է խոսել նախագահի կողմից Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի նախաձեռնումից հետո իրականացված նախապատրաստական եւ կազմակերպչական ամբողջ գործընթացի Ընտրազանգվածի հետ մինչ այժմ իրականացված աշխատանքի մասին միաժամանակ գնահատելի համարելով նաև այն հանգամանքը, որ փաստաթղթի նախագծի մշակման ընթացքում սերտ համագործակցություն է եղել Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, որի գնահատականը կարևորվել եւ հաշվի առնվել գործընթացն առաջ մղելու տեսանկյունից։ Սիրիայի արտգործնախարարությունը դատապարտել է Թուրքիայի զինված ուժերի ներթափանցումը Իրաքի տարածք եւ իր համերաշխությունն է հայտնել Իրաքի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Սիրիան խստորեն դատապարտում է Թուրքիայի կողմից Իրաքի սահմանները խախտելը։ Դա այն ապակառուցողական դերի շարունակությունն է, որը խաղում է Թուրքիայի արդարություն եւ զարգացում կուսակցության կառավարությունը Սիրիայի եւ Իրաքի հարցում, հարձակվելով երկրի ինքնիշխանության վրա եւ աջակցելով ահաբեկչական խմբավորումներին, ասված է Սիրիայի հայտարարության մեջ։ Սիրիան կարծում է, որ թուրք զինվորականների ներթափանցումը Իրաք պետության ինքնիշխանության ոտնահարում է։ Իրաքի իշխանությունների տեղեկություններով դեկտեմբերի 4-ին Թուրքիայի տանկային գումարտակը քրդական ժողովրդական ջոկատներին մարզելու պատրվակով մտել էր Իրաքի Նայնավա նահանգ։ Սաուդյան Արաբիան պետք է դադարի ֆինանսավորել արմատական իսլամիստներին։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի փոխկանցլեր Զիգմար Գաբրիելը։ Նա ասել է. «Անհրաժեշտ է, որ Սաուդյան Արաբիան մասնակցի տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորմանը, սակայն մենք միաժամանակ պետք է հստակ նշենք, որ ժամանակն է հետ նայել»։ Վահաբիական մսկիթները ողջ աշխարհում ֆինանսավորվում են Սաուդյան Արաբիայի կողմից։ Նման համայնքներից Գերմանիային ներթափանցել շատ վտանգավոր իսլամիստներ։ Ինչպես նշվում է, Էր-Ռիադի կողմից արմատական իսլամիստներին ֆինանսավորելու մասին տեղեկությունները Գերմանիայի կառավարությունը ստացել է հետախուզական աղբյուրներից։ Միջազգային հանրությունն իդեմս իսլամական պետություն խմբավորման նոր տիպի ճշնամու հետ է բախվել։ Ոստի Սիրիայում բրիտանական օթուժի գործողությունը ոչ արագ ընթաց է լինելու, ոչ էլ հեշտ։ Այդ մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնը Կիպրոսում տեղակայված Ագրոտիրի ռազմակայանի այցելության ժամանակ, որտեղից բրիտանական ավիացիան թռիչներ է կատարում հարվածելով իսլամիստների դիրքերին։ Մենք բախվել ենք նոր տիպի ճշնամու հետ, որը պահանջներ չի առաջադրում, գերիներ չի վերցնում եւ չի ձգտում բանակցությունների։ Այդ ճշնամին անմիջական սպառնալիք է մեծ Բրիտանիայի համար, իսկ նրա արմատը Սիրիայում է, ասել է Ֆելոնը։ Նախարարը խոստացել է նվազագույնի հասցնել զոհերը Սիրիայի խաղաբնակության շրջանում, քանի որ բրիտանական ռազմաօթային ուժերը ըստ նրա հարվածներ է հասցնելու ոչ միայն յենթակառուցվածներին, այլ նաև հակառակորդի կենթանի ուժի կൂട്ടակումներին, ինչը կարող է նաև հարակից զոհերի պատճառ դառնալ։ ԱՄՆ կոնգրեսը պետք է գործադիր իշխանությանը թույլ տա ռազմական ուժ կիրառել իսլամական պետության դեմ։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման աբեկցության դեմ պայքարի թեմայով երկրին ուղված իր ուղերձի ժամանակ։ Օբաման Կալիֆոռնիայում իսլամիստների կողմից տեղի ունեցած գրակոչները համարել է ահաբեկչության նոր փուլ եւ խոստացել ոչնչացնել իսլամական պետությունը։ Միաժամանակ Օբաման ընդգծել է, որ ծայրահեղականության դեմ մինչ այժմ գործող ռազմավարությունն անդադ փոփոխվում է, որի նպատակը իսլամական պետության ոչնչացումն է։ Մարզասերների համար Լոնդոնում շարունակվող շախմատային մրցաշարի երրորդ տուրում Լևոն Արոնյանը ոչ ոքի խաղաց անգլիացի Մայքլ Ադամսի դեմ։ Հանդիպումն ավարտվեց 34-րդ քայլում։ Հայկական շախմատի առաջատարը հանդես էր գալիս Սևերով։ Մեկնարկային երկու տուրերում հայ գրոսմաստերը ոչ ոքի էր խաղացել հնդիկ Վիշվանաթան Անանդի ու իտալացի Ֆաբիանո Կարոանայի դեմ։ Լևոն Արոնյանի հաջորդ մրցակիցը հոլանդացի Անիշ Գիրին է։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։